Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 10, 1940 Isinilang sa Cotabato City si Bishop Deogracias Iñiguez. Ilan sa pinasukan niyang seminaryo ang Our Lady of Guadalupe Minor Seminary at San Carlos Seminary. Naordinahan siyang pari sa edad na 23 at kura para ko sa isa sa mga simbahan sa diocese ng Malolos. Sa nasabing diocese din niya, nakamit ang pagiging auxiliary bishop at itinalaga namang obispo ng diocese ng iba sa edad na 44 inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.